Bibistar Gaur Bigarren denboran liko irugaren saioa Hemen dago jende unitz eta ondo pasako dugu Au, au want you, want you, you I want you, want you, you got You got Atuna, atuna, atuna, atuna. That's the way things go. Yei, yei, yei, jendia, haupa, haupa zuek, haupa gu, haupa, gorot Haupa Ongi hemen, beste astelen batez Eh, oi, eh, hostia, ah! Bueno, bai, ze, segun zeden gaur, esan dugu? Gaur. <laughs> Iru da, ez? Aztelena... Oita, ez, oita, ez. Iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, iru, Borja, Borja, Borja, Borja, Borja, Borja, zein da, eh, ui, ui. Bueno, ba, hori, Borja negunian, eh, iru, aztelena... Eh, oge, eh, segon mikro aireki ya, mongolio, estarizeat egiten kriston buia eta izan entzuten dena, eh, bueno, hori, eh, Dela la Iru Astelena, hemen gaude, gure hirugarren saio egiten, ez? Bai? Bai? Eta... <laughs> Txuen dago moko bat, tio <laughs> eh, nik uste otiko hartu gula, Esati zut beste behin dago moko bat orpa, gato apantaian menakitu hor ja bi urte eta hori nikan ez dakentzen, tio, puto asko Bueno, pues... Mi, mi, mi <laughs> gero kaitze hor gero afaltzeko En... Se, hori, zer, en... Bai, bueno, Kontzertuak? Marrazki hori da berreia, ez? Eh? Ah, bai, hemen atzen marrazki bat. tipo bat, bandereta jotze. esango eh, da koldo. Zein? Koldo. Koldo Buen. Retrato artistiko bat. <laughs> bueno, Ule, makarela. Ba, hori denak ikustera marrazki puta mierda, hau, tio. <laughs> Hau, ja, tio. Ez medik aurrez duek harriko inor gaio Hau ikustera, tio. Bueno, hori, pues, iru da, estalena, eta ez dakit, eh, resaka. <laughs> ez, ez, ez. Ja ez, ja, jomuz no, Atera, laun batean ez nintzen atera bar, eta ez nintzen atera, baina iritsi nintzen lautan etxera. Hor atera zinen? Ez, kostatu zitzaean etxerako bidea. Bai, ez galu zinen hor. Besterik gabe, bai, pixkat. Hau dago perlatzen pixkat. Ei, bai. ei, ei, ei, ei, Eta, mm, de, pf, pf, pf, pf, Bai, bai eh, eh, pf, Bai, puf, pufekin jadena esan dago. <laughs> Igan de guztia pasan unotan eta horrein dikanekan negon kristonekatua. Bueno, eta e, gaur juntzera klasera edo ez. Ez ez, zioan izinei nekatua. <laughs> Amak... Ama sartu dela kogelan eta blau eta bestela Ya <laughs> ja, amor eman nuen nor negon Bicho bola eginda hoian Es, es, es Ez! Ez! Ez! Ez! Baina, bueno, azkenian bai. Bai. bai. Muera, klasera, zu ere bai, juntzen. Ni bai, ni bai, ni juntzen. Zuazten aztenen sortuan sartzen zera. Ni behatzitaretan. Zu? Ah. ah, loko, behatzitan. Bueno, uh -huh. behatzitan azten da klasea, ni sartu beste. <laughs> Zu, luis puntekin bezala, ez? Ke ba, loko. pixkat. Ez, bueno, hemen, bueno, koldo zubia, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Esaten da, txatxo eta... <laughs> bueno, eta horrela. Ferrando guzti esan dugu askotan. <laughs> Bai, bueno. <laughs> bat. Hemen dago. Ekaitzen laguna. Eh, Ferrando guzti jo. Gero, ni bat ibau Ferrando guzti jo eta hor da gazu mikroa. edo zer gauz esateko, behari buruz. Gero, gero, behar Eta, ba, ez dakit, e, kontzertuak silo bai, ziren. Bai, itxen jarriko gu interneten, ez dakit nola no diren ondo. Bueno, ba, beste ahi bat ez zitzen gorduan bitartean, kontzertuak amuten, amuteko jaitan, ez? E, eh, Ostira lanontan, amuteko jaiak, eta berri bai. ere kontzertuak egongo dire, hor jokute alambra da, e, apurtu, e, The Trippy Monsters, eta ez dakit egongo beste talden bat, ere? Ei, ei, ei. Eta hori, Zakit, e, eh, eh amarretan uste dut azten direla kontzertuak, hor ramuteko futbol zelaian. Baina, kontzertu esa parte bago este zozer. Zakit. Eskatu behar genion... Eh, bai, bai, la, eh, landerri, bai, ba- badabiela antolatzen eta... Ker ere, hori dia hori, Egitaraua edo, a ber, Iragartzeko baino eh, ez dakit ez gara jarri kontaktua beraiekin eta azkenean ordun ez du Bakigo, bakarri bakigo hori da dela kontzertuak kamarretatik aurrera eta igual egongo dela bai txotna o ez dakit barra txorilla bando <laughs> Eta, bueno, horren <clears throat> eh, dela espaldi ez dela egiten muteko jaiak, ez? Azkenekoan jozuten hauek, ez? Ez ekait, sí. dauzitein? Wildy Parrots Era, gait, ei, ei, pratu Bai, bai Jarri, jarri odaziti Baian, bai, bai. Bai, zu jo zenun ez, azkeneko jaitan amutekoak. Ba, ne, lehenengo izan zuan. <laughs> ja, no izan esun taldiak. Eh, eh, ah, muertos de hambre. Jode, tío. Piskat punkia, ez? Bai, oso punkia, tio. <laughs> Eta zentzu zineten, Tiger, no? Eh, ah, ez, ez. Eh, no, eh, de parte de Marco Palomo, cuanto más grande, más bobo. <laughs> que no, I love you, Marco. Zentzu zineten. Alvar, ez? Alvar... Eh, kantante azkeneko, hori da berena: ah, ba, barkatu pakitxeo. <laughs> Ba, ni baterian, gero inigo kordal gitar bat, gero albarre bai beste gitarra eta hautsarekin, gero gure jokin ere bai, el que era el muerto de hambre, <laughs> eta gure kantante maitxia ara <laughs> es Ez el puto amo kantando, eh? Joan dito. Ta, joazen unten, gero, apunta en abaja, ta... No haixen zuten bestiak. Patez martiko, como la... Guilty no. Parrot. Es, eta gero aparte, Franco Quintana, eta... Abai, ah, betagarri. <laughs> no, no haixen zuten. ze hortzia, o... Bai, bai, bai. Hora guzel bai, uste guzela. Josu zuta ya, dena de la polla. Jo, hori zemat urte, hori indela zen bat izan zen hori. Ba, hori lengo batxiller, amazazpe urtekin, hola. Osa, guk, amagost urtekin, eh? Duela ja, datzi urte, eh. ui, behatzi nia, la urte. Cuando, cuando que tengo 20 y pico años. <laughs> eh? Cuando era hecho un mocordo. <laughs> Eso. Eta, <laughs> bueno, ba, hori, eh, biatu guia interneten eh, Xileziko kontzertuak hemen jartzen du A ber, gorotz, jartzen du Bueno, lehenengo kontzertua larun batean, am, bueno, honetan ez, amagostean, e, eh, rigi gaua dago, bueno, esan kontzertu... <laughs> Bueno, azteko esan kontzertu guztia direla larun batetan eta bost eurotan, hilabete honetan. Eta da, amagostean, bostean, errege eh, gaua, glaukoma sound system eta txalgua. Errege <laughs> gaua, zer da, eh? Rege. Urtarrian zeian. Ama bostean. Bostean. Ze, bostean. Ostia, birra no dago, tío. Pues duzu. Bai. Ah. Errege ah. gaua. Errege, ba. <laughs> Juan Carlos gaua. <laughs> eh, pues ba. Eh, bagizu, Juan Carlos, eh, egiten dula... Beurtetetea bostean. Urtarrian bostean. Sí, eta, eta principiaren urte, nire... Ja, pero sí, errege gauan da erregean urte Nure egia. Eh. Ya, Ja, bueno. Ba, ba, Zitunia muletak lengo de lengo urtean zeuskala eh, amortiguadoreak muletak. Bai, zera. <laughs> Ez bai, egitan, eh? <laughs> Benetan. Sí, si, muletas de última generación, eh? Bai. Y <laughs> gotze eh, eh, eh. como, eh, sea, zarzuela Eh, eh, da. Kuditxera jolaztera bere lagun Ron Weasleyrekin Eta, bueno, hori, ah, dut internet eh, bai, bai, bueno, eh, ba, hori, eh, lanun bat ama bost eh, Amarretan, bost eurotan, glaukoma sound system eh, Tolosatik, eta... Zer da, Fermin Muguruza egin dago talde bat, o? <laughs> bai, Clara Mateok eta Fermin Muguruza <laughs> Glauko, Glaukoma sound system <laughs> Eta ere bai, gero, i, urdulizetik Txalgua band eta King Consul Urduliz, eh? Urduliz, ba no, bai. no, Urduliz nako <laughs> No, no bakizu dira, burkuak Se... Egute informau, chaval Jarri nun silozieko tuentian nik eta orduan Ole! Ole, loko Orduan jakiz uste ezin den silozieko tuentian nibiltzen dena, eh? Que ba <laughs> De bueno. zen Ander Ramos, baina esun bakari jartzen zitu un alambrako konzertu aso dena, eh? <laughs> Elijo hijo puto puta semia Ramos Bilin, que da gara, bere bere perrela entzuten, bere, bueno, eta gero zer esan zu, nahu, eta ez? Bai, hori oh. hemen... Uh, uh, eh. uh, uh, hemen dakagu, primizi ja, nor, aurkezten purdibistanen, eh, larun bi, split... Split... 77... Split, <laughs> split eh, naut, joko du gau hortan... esan nautek eh, DVD agradatuko oh, oh, oh. dula, ez? Nibelazo hor, nor, kamerak eh. eta guzti, ekaitzin fokatzen, kenduko kamiseta... Mm. Abesti ineditoekin ez, belardiak eta... Harkaitz Belardiak bizirik. Zer, urduri? ez, askorik ez. Tia, pero gratu zuten ez bai dor kamarakin dena horrez, ez? Bueno. Lehenan Ni logelan grabatzen ez kamarekin, baina. Bai, kotxinak egiten. <laughs> ez, pero... Zakitxarekin gainean. Eta nolan saietuko zute, si beste edo de kampuan? Na, ni nago bakarik han A distancia es hor. O sea, en plan, euri ensaio por, por webcam de este, no? De la batera galitu etxian, eta jo, hori inigo arropak entzun da, eta... <laughs> bajoak jotzen duen, o bere bajoak jotzen ditun. <laughs> Iñigo, gilipollas <laughs> Bueno, pues hori, eh, naut joku dula goita bian eh, Itxoin, itxoin, Iñigo kere eramango du bere gada filuka, azken aldikoa <clears throat> eh, Nik uste dut baie eh. Ba, aki zute, azken aldian bisera <laughs> batekin Ola atzeraka eta gero betaurreko Eguzkidako betaurreko handi batzuk ematugu gadafiren semia Puta semia <laughs> Hori berak esan du Bueno, ba, hori, ba, goita bian naut, bosturokatik Gusten truke, gainan alzate, atera bidea, non, reiten ze... Ez uzute en entrevista previa, Tropical Boy, bezala. Eta dantzatzen. Modu hemen ipurdi biztaneko ekin. Ah, vale. badia. Vale. Egunan bertan. Ondo. Edo kontzertu eta ondoren, pixka... Bai, gauza... Azken Tono pollitan. Gauza, azkeneko eh? kontzertuan, utenean, eusi igual, largoita sortzi bortila erron, Zaren dikant dago hemen soberan, txabal, bira. hau da zuen azken kontzertuko rona. Ba, berri ere, betoko gudena. Beste lara gaita bost botila, ez? Hoi da. Vale. Eh, sorry, eta gero goita behatzean, despartins eta... Eta zer gaino, sartzen duen? Opium du... Opium du ple, hori da iparraldeko kompilazioan kontzertua, dela... Eh? Ah, vale. Billy Man. <laughs> Dai, parraldeko konpilazioa dela eh, hemen iparraldeko eta bueno, iparraldetik gertu dauden egoaldeko zein maitalde eta iparraldetik iparra <laughs> iparrerago dauden beste zein maitalde ere biltzen dituen ba, bilduma bat, bakoitza kanta bat, ja da Saspigarren edizioa. Eta bertan ere dago luz de putas, emengoak, silozioekoak Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Tú haces eso, tú eso, tú mi la la la. Tú la la la. Tú chúpame las tetas, yo me como tu mierda. Yo follo tu madre. Tú a mí no miras. Ella la la la. trago? <laughs> <laughs> Esta... Bauri, kontzertu horretan daude despartin zela, de la Yeye. Y jesan genuen, eitu duz zela bertxiba. Je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, Francesa ni gentzu non se zer jauduen ta gustatu zitzaian ezagi. Okei, pues ez dut berko ara, ez ikustera. De eta hori, eh, oi da tian, ere bai, amarretan ere, beti bezela hemen, Chiloci Zuek sartu eta hor badago kontzertuen informazioa. Informazio ugari hor denetarik. bueno, irratia ezik, sartzen zera irratian, eta horren jartzen du ez dago la marcha no pero ez da kargatzen inoiz. Eta bueno, pues ez dakit, no las de que jarriko du kantan bat, ez? Dagor gure entzule e, bat jasan digula jartzeko kanta hau, ez dut bere izena errebelatu nahi. Baten <laughs> dira kolotxa, eta bueno, hor doa, bakar esango gozat, bueno, ez esango zer. E, joa, <laughs> e, eh, goberno hostaldiaren ibiltaria kanta. Taratzen dut mila. Susana! eh, ratzen duen mila... markatu, eh? Ari gira liatzen... Ari gira liatzen mil, txoin, eh? Vale, ya está. Hortio juega cantar. <coughs> ¡Ah! bai. Bueno, va, ahora dugu, gobernos kanta canta, y viltar ¿Eh? Jo, jo, y viltar y ya, vi, y vi, y no zen, No, no, no, no, no. No, no, y vi, y vi, hacer letra, baina Da mitika canta Mundo Gustia que sea. Si, quizá. no, no, no, está. Lo lo lo lolo. Lolo, lolo, lolo. Ah, lo lo Bai, hori. <clears throat> Hori joan un patxarangakin. Ah, por cierto, esan berra dakat. Eh, jendeak baldin badaka, ba, iak amarrean egindako elektropatxarangan, bideoako arrazkikola, igotzea, youtubera, edo guri pasatzea, Osa, nahi dugu egin, eh, postakit klip bat, o plan zerbait, guapua, ola, bidaltzeko bestu, beletxetara, eta ola, <clears throat> eta alik eta <clears throat> bideo gehienak lortu nahi ditugu, hasi que jende abrin badaka jokese mobilan o kamara batek nola ikusten dena, pues bidaltzea guri o igotza Youtubea, hola, eta ja dugu zerbait horrekin. A, xima deia hor, ba, lima bakazute bideorik, ia kamarrekoa, patxarangakoa, igo joutuera edo jarri kontaktuan beraiekin behintzat, ze hori nahi dute egin mobidaren bat. Bai, ginen hemen, <clears throat> bueno, ginen pia jende, baina ginen lau, Te bai bai, badakit <laughs> badakit, Pero eta ikusi genitu da ba, Amarrian jarri genun hor karru hau gainean Ola, kamana bat, eh, GoPro, ez dakit nola izan adun Ola, kamana pepi bat oietako dutela surfa eta eskaita Eskaita ante ibiltzen direnak jartze dute kamana hori Eta ongin ikusten, eta ba, <clears throat> da, da, larrisa, eh Egitan, ikusten da jendia perratzen, ez gu bakarrik, eh? jendia, inguruko jendia ikusten ari dena tala, denak mozkorrak, drepente, ba, ikusten da horratzeko aldian, baia bat airetik, hola, ba, duz <laughs> la hostia egitan, eh? Eta bueno, hori, baldi magaz dituzte bideo gehiola, pues, guri pasa edo higo youtubera. Mesetez, eta eskerrik asko, uhu! Emate dut, zerizeroa, nereka bisetak, erortze zaidera. Hemen ari gara hor, kristalun barea, botatet, Zubariroa, gainera uka submarino forma horrek. Ja, nola ditzen dugu makarela, que... Eh, urpekari belta o... Jartzen dugu kanta bat eta kantatzu batzetik Hori, hori, hori gero Ah, naka, gu kantatu batzetik Tropical Boy, eh Bueno, aldugu gerri Where is my law? Zer da hori? Where is my law? Ez bentzun? Ez Jode Ez bentzun primizia, eh Jode, hau izan zen la canción del verano Tropical Boy de la canción del invierno, pues Lengua en la canción del verano, eh, Clan 12 en canta, eh, eh, tío, What is my love? Eh, jartzen duzu What is my love, ez da agertzen, baina eske jartzen duzu Clan 12, edo jartzen duzu Lady Gaga, edo lako txorraden bat, e, eta <laughs> agertzen da hor. Mira, Clan 12, sonrisas y la hori ez da... Ah, no. beren disko bat. Ja, ematen du eskapen katxarro, no? Eskapena. Ah. Jesusen esaldia. Eh, no? Eskapen, eskapen disko ez da hori, bai. Ja, eske beraiek ezakite, izeni jartzen. jartzen ez dakite <laughs> egiten ez. Lady Gaga, beren bideoi. A ver, no, ya, clan 12, clan 12 irun. Joder, da, la risa, where is my love, da. Bueno. Wow! <laughs> e hori, egizun kristen arrakazta lehenko saioen egitan, eh? Jendeak entzun zun saioa eta gehenak izan ziaten, ba hori, saiotik onena izan zela gure perra da, bon, eh, zule perra da, hobeto esan da, ue, <laughs> tropical boi kantazten. Pe, hor, bertxonatzen Tropical Boy. <laughs> Horren nada... Tropical Boy. <laughs> Canton africano. No, canton es... Parece africano, pero es español. Hori da, <laughs> hori Como un gorila. bueno, pues hori joa... Primer dugu, idatzi letra bat eta prestatu kanta bat eta jo. Bai, bai. Bueno, gero joko dugu, lehenko gunean nolare jarri genun. Ramosen kanta hor... Eh, bialdiziguna, engo dugu jo hori ere. Eh, Bueno, pues os, dejo a Clan 12 Encanta y se la canción del verano Where is my love? Siendo sincero Recuerdos de la media luna Someday I'm time Ya no Recuerdos de la noche de la Someday I'm bedtime, mis sueños no sin ti. Mi vida no sigo sin ti. ¿Y cuando volverá el amor? Miradas de los ángeles, con voces de la África y sol sin ti, nunca habría el sol Sentir tu corazón suspirar, cuando sientes, sientes, sufre, sufre, ponte a gritar. hijos del sol sueñan con el amor, amor pleno, amor con valor. Hijos del sol sueñan con el amor. You are the next sheep in the war Come on little work, come on little work In the garden of my hand you are tiny flower The leaves of the trees are falling in your absence They ask so many questions and you are the tiny cancer The leaves of the trees are falling in your absence There are falling in your absence On your night, without you I haven't armor You are my steam, my stand, my quarter, my starboard My quarter, my starboard, my sea, my land my any harbor, I'm your night, Without you I haven't armor You are my steam, my stand, my quarter, my starboard My quarter, my starboard, my sea, my land My any harbor Where is my love? Where el canto de la tropical no, No, no, Where is my love? volvemos hacia el sol. No, no, no, no, Amor pleno amor con valor, hijos de puta, con el amor, amor pleno, amor con valor, hijos del sol con el amor. Solo ella me comprenderá en sus malos momentos. Siempre me yeah, tendrá una mirada bastará para mm. saber que me quiere. Lo gritaré para que el mundo se entere. Ah, Oh, oh yeah. Oh, oh, oh, para Oh shit, yeah, Oh, oh Oh, oh, oh, oh. yeah, yeah, oh, yeah, Oh yeah, yeah, yeah. Oh my fucking shit, yeah. oh fruto One, two, three, four. Oh, oh Oh, oh todos aquellos oh. El poder del amor. No sé por qué. Vamos, Irún, todos arriba. ¡Vamos, de Tibelia! ¡Oye! ¡Dame coman! oh yeah. Oh yeah. yeah, yeah, yeah. Ahora, ahora, arriba de Tibelia. Ye, yeah, yeah, Yeah. Igual zentsuratu bat du. <laughs> eh, azken aldiko zatiren bat. Que va, que va, que va. La onda de puta madre. Es es of. La canción del verano. Uf, ay, que dugu men momento. <laughs> momento pichia, es. Eh, Ba, Eh, momento pollita. Eh, canta buentzutan, eta, eh, bueno. Eh, si nos viera bilit, men. Yo, yo, yo. Eh, bueno, saludo bat, eh, bai hau, bai hau, zat hau, bai hau, bai hau, <laughs> Así que or, eh, Iñi, Iñi, estamos eri, eh, eh, saludo bat, Está <laughs> Eta hori, bueno, gaur etortzeko zen gure laguna hartxi. Ah, a ver, salí, <laughs> tío. jode, que está cerrado. Gero, gero, bueno, eh, gaur etortzeko zen... Eh, tío, es que me he dado visto en bulle y no me entero de nada, tío. Hostia, puta. Willy. Willy, Willy. Willy. Bueno, pues horre gonda eh, Baila saluda Beliz! Eta esan bezala, ba, gaur retortuko zen, Gure lagun Archi, Arkadio, Ruso, arkadji, Edo Nea usuten bezala ditu Egin barzun, hemen, bo Guzantzaio rapa eta esan genioan Gaur retortzeko eta Ezin zuen etorri gaur Zekalako ez dakit partikular, ez dakit zer Baina, bueno, besto gomaten etorriko da Así que, bueno, bere esperuan gaude Bueno, bueno, itxoen Ikerrak dauka azken orduko notizia hartu mikroa Iker, mesedez Txoilean Zer... agurtu ikerrerik, gai hau baiker. Erraten dute mingain aiztoek, buztiok esango luken bezala. Iñaki Flaño, Iñaki Flaño ibarra bai. dagoera, budismora batu da. Eta, <laughs> bai, bai, bai, budismora. Ia rapatu Budismo o nudismo? Budismo, bai, bai, budismo. Ah, budismo, budismo. De hom, bai. de Bai, bai. Ez tapatu mikroa eskuakin, eta horrela, tio. Horrela? Horrela? Bai, bai, kendo eskua, kendo horrela. Budismo, Eta, eh, ez da, Eta hori, hori Bai, ez eh, ikusi zuen bideo bat Youtubeen eta gustatu zion. <laughs> Eta bai da, Shaolin maizua. Eta eit... <laughs> Eta otoitz eta horrela gauetan, no? Eta Eit du otoitz. Eit <laughs> du otoitz gauetan. Bai, otoitz, ha? Bai, egunero. Bai. barreko puntan. Se juten da, brújularekin. Brújula eta bere Martin Maixuarekin. Tordoka <laughs> maixua. Tordoka maixua. Muten roxi. Flaño, ah! ánimo. <laughs> Suerte, Flaño. <laughs> bueno, eh... Eh... Bueno, eh, uh, uh, uh, Urrengo, urrengo gauza kadena puntatua da Ramosekin blaga tartia baina... Bai, orain Ramosekin blaga 2.0 da. bai, hori da. Eh, esan, lehenko egunien esan bezala, Eta malez, eh, Andriu ja ez da gurekin egongo hemen Baina bai bere ispiritua eta horregatik bilbotik eh, astero bidaltzen digu eh, bere perlada edo bere pff, bere, bat, bat eh, berak nahi duna esaten du eta bidaltzen digu gero que jarriko gu hemen jendia somatzen da nera <laughs> ez dakizertara eh, Jarriko gu Ramosen perlada eta gero joko dugu le, bera lehenko unean kantatu zuna Pues dugu bertxinatu Bueno, eske que bakarrik handak letra bat, bestela jarriko nuna horre erdi handena kantatzeko eta... Bueno, pues esan bezala hor di joa Ramosen astontako perra, ez dugun tuna, así que a ver, zertekin... Sorprenditzen digun, venga. Zurri jendia, zelmoz, moz, gaur azkenena, guraldi hona, hemen bilbon. Zara jarri nintzen guraldi egiten du. Hemen bintzen egiten du Berua, así que men ez da existitzen brisa, egon jarri nintzen brisa hori brisa goxi hori hemen ez, ez du egiten, hemen atetzen zara, kanpora eta itotzen zara, itotzen zara, egiten du kristu, bero atetzen zara, dutxatik, ziti guain, ez zuten zuen dutxa, dutxatu gona, nahi zelako, ziti gau nien ditan nahi, komo un zerdo, ya hablando de zerdos, nahi tenze txerriak, kurrin, kurrin, nahi tenze behiak, mu, to, gauza da, nola bi batek egiten du, mu, beste bi bati, eta bestak eratzen dio, mu. Eta mu horren erantzuna zin da, mu. Zergatik, behiak bidelako, mu. Eta zergatik, behiak mu egiten bat dute. Ez dakit. Gauza horiek ez ditu duen, zan. Ardi batek egiten be, eta beste ari egiten dio be. Eta ardiak egiten bat dio be. Behiak egiten dio mu. Jodido, el tema, jodido. Txakurrak, guau. Wow. Wow, wow. Eta zein egiten dute txakurrak beraien artean jolasteko? Pues, egiten dute korreik abeste baten atzean, eta botatzen dira lurrera, eta jotzen dira buruak Eta, eta pasatzen dira honen, eta gu zeiten dute. Pasatzeko Eta kagu, ez dira pasatzen non hemen. Beti gude da espertuak bizitza honetan, nahi, espertuak gotu. Sofan bote, egiteko, gute maderak kamera lagunen gana, zertarako joaten gara lagunekin, ez aspertzeko. Po lagunekin ere aspertzen dira. Eta, gero, zertarako joaten gara etxera, azaltzeko. Azaltzen dugu goziak entzeko, pero azaldu bi hor du, gero goz, berriz dakagu, goziak. Eta, eski, ez hau egitek, duz hau ez duz hau egitek, duz hau egitek, duz hau Ai. Pues eso no como. bat eta zengoet nik gero sofara eta ben beste amezala su caldera gozia da cada eta gero berri saloira, mm, gero nielo delara, gero berri zaloira, guztiori hori gero kaldera puteko eta berri zaloira. Zertako? Da igual, gero no bat a eta bien berri escola puteko gero sofara puteko berri. Ba, zela di. Gracias a que bueno, ipurdibistan eta ipurdizaleok. Pentsatu ondo, zer egiten duzute bakoitza bere bizitzan eta ber ondo pasatzen zaiten zure bizitzak inpe. Ondo, analizatzen duzute. Bizitza hau, ikusiko duzue dena berdina dela. Y es que es una puta mierda. Pues bueno, lo más divertido de esta vida, gure bizitza bakoitza analizatzen da. Bueno, ipurdizaleok. Que estén por diablo. Pues Meh. Clap, clap. Bueno. Echalo bero va. Eh, egitan, egitan. Menez dugu, ne? Menez dutxalo bat. Xana Cristona gaurko or, Ramos. Hor, Ander Ramos, asperduraren, ah, en filosofoa. Ah. Egia, eh, eh, gaurko izan da ona, eta eh, best, lehen izan zen pixkat, egin eh, zikun decepcionatu pixkat, uste genuen izango zela, ba, izango zela ber, bere alturan, agor bai egon da bere alturan, es un grande Andrew, eta bueno, <laughs> eskertzen diogu berari, eh, behiten duen esfortzu hor, grabatzen eta gero bidaltzen, astero, hotmailez, eta... Ramos ekin blan, 2.0. Eta hori ere, eukiko dugu, rengo astian gorekin eta bueno, ze, joko dugu bere o... <laughs> bueno, bai. Jarriko dugu lehenengo goratzeko, ah, ez dakate ben, puta, bai, bai, dakate ben. Jarriko dugu lehenengo bere kanta nola dizen goratzeko, eta gero joko dugu guk, aber, aurkitzen duten, segon, hemendik dago, eh, Silozio irratia, ifordi biztan, hemen ez dago, ah, Ramos ekin blagan, Ramosen enkanta. Bueno, pues jarriko dugu, lehenko gunean Andriuk bialitako kanta, eta ero kantatuko dugu guk, albat dugu. Bueno, horren dugu Ramosen enkanta, eta gero guazen gu, jot... juhu. Juhu. Bueno, va horrentzun dugu, Ander Encanta, talen joko dugu venga, kanta hori. se que itzekaitz dijo allá, Hor dago letra, te txena. Yo, yo, yo. Ni nago, pixka. Nago, nago. Pero y la irakurtzen, tío. no ¿no hacen? Yo tengo... ¿Por qué me emborracho? Porque ya tú no. ¿Por qué sientes frío, ya, y ahora calor. Vale, Vale, vale, tu guitarra. uomini sinistro. Què? Els nens, multats de les sense lletra, eh. Va, Ordi Juá, Ramón uh, canta. Ni tú yo por qué cantaré. O sea, qué me gusta, así que Ordi Juá. Andrew Reynolds en por qué canta y por ti vista de Berchera tú. qué me emborracho, ¿Por qué ya el poder. Porque no me quieres y yo a ti sí. Porque me vestiste aquel día en el bar. fatal. porque preguntaste otra vez? ¿Y por qué? Porque nadie da la respuesta de por qué. Porque nadie me la Bueno, ahora Andrew Reynolds en... Asperduraren canto a Yeah, yeah, yeah. Bueno, onda la da eh, Andrew Reynolds en Canta Berchina toda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no qué? Entiendo, ¿Por no, qué? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué ya tú, no? Yuhu Bueno, ahora ni que le dices Hay minuto Tal vez Aquí hubo Ser que yo San Ser que yo Eta Ahora y eso Es lo importante Bueno, pues ahora dut Chinado alto y tío. Eh, ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye alto aquí. Es que igual dos guitarra de cots. Bai, mira. Hachiu ya, tío. Guitarra a cots. Bitartean pentsatzen dugun, zer egin pentsatzen dugun bitartean jarriko dut eskatu guten. Beste kantzikua. Esne beltza gokoa kortijoa, esne beltzan kanta gokuak. Akasarra, berri zein dut gaizki. <clears throat> bueno, hori bai, hori joa, ez taldearen gogoak Solano, Chori Fermín, imita Makako, Macaco, Chori Manu, chao, imita Macaco, Chori, perdón, Black and bestela eskatutako kanta bat, beltza, gogoak. Eta, bueno, bai. Eh. Oei, hostia. Bueno, Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! ah. Eh. Bai, Dakati da, ba, alguien una jarri eh, la chaqueta metálica, ah, le doy Bueno, pues, la chaqueta metálica da película bat, or, eh, gure Iker Maiteak esan dako, eh, gomendetu dako película bat, eta bueno, <laughs> egiten du, egiten du Cristo Gracia, eta aldugu jarri YouTubeen lehenengo bos minutuak direla, direla la hostia, o sea, da película onena, eta bueno, ez da, da ikusiko, pero bueno, bentsa atentzun. ¿Eh? <laughs> ¿La chaqueta metálica? un Serden. ¡Puta mierda! ¡Pon cara de pelea! un <laughs> Serden. Bueno, como jarriko YouTubeen, ¿eh? Iker a veces... bakizu su ah. puta, puta, puta. Hor, ari gara hor, en sartzen. Chaqueta metálica, metálica. Chaqueta metálica de serda... Hau, es? Hau. Bueno, ben, dijoa, ah, bost minutoko bideo bat, eta entzun arretaz, oza, sea, zuzte ikusiko, baina zuek imaginatu, e, eh, tipuak esaten duna, pues, zuen buruan imaginatu behar nola izango zen. Eta da, egita, bene, e, ikuste, ikusi behar den pelikula bat, ez iker, e, hor jomun mikroa, eta jomun zuele bai, zeate bi fan de txaketan metalika gainera zuek, bak izute igual pelikula zua buruz. E, nola eskurritu zen duten pelikula, hau? Ba, bueno, nindekan ikusi jaspaldi, baina behin ginen Shaolinen etxera. Eh, <laughs> Shaolin alias Flaño. Bai, mendi puntara. Bueno, esa behar da, dela monje baino. Da. mikroa zuzen, ez? Bai, da ah, monjea baino, da munduko monjerik... Eh, alferna. Ba, alferna eta dago konektatu eh, a, <laughs> a todo, online, da monje online. ez está, está online, no? está online. está <laughs> online. Eta zuik iker nola deskubritu zen un, txikitatik, ez? Eh, bai, txikitatik egia esan. Está, está oso fuerte txikitatik ikusteko baina zuretzat ez, ez? Bai, piki bat eh, fuertea, ez? Baina, bueno, niretzat ez dago ezer. <laughs> Eta, ze, batun grazia pelikula. Grazia, bueno, orain ikusiko dugu, ez? <laughs> Bai, bueno, entzun, ikusen, no, entzun, bai. Bueno, pues dijo a la chaqueta metálica "Película en lehenengo bost minutuak, benetan ez daukat desperdiziorik, así que... Hor dijoa, alia, chaqueta metálica alias puta mierda pelikula. Choripajil, os dijo a yuhu! Soy el sargento de artillería Hatman, vuestro instructor jefe. A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos? Señor, sí, señor. ¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos. Señor, sí, señor. Si alguno de vosotros, nena, sale de esta isla, si sobrevivís al entrenamiento, seréis como armas, ministros de la muerte, siempre en busca de la guerra. Pero hasta ese día sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra, ni siquiera algo que se parezca a un ser humano. Solo sois una cuadrilla de desgraciados, una banda de mierdas inútiles pasados por agua. Como soy muy duro, sé que no voy a gustaros. Pero cuanto peor os caiga, mejor aprenderéis. Soy duro, pero soy justo. Y aquí no hay ninguna intolerancia racial. Yo no desprecio a nadie porque sea negro, judío, latino o chicano. Aquí todos sois igual de insignificantes. Y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! ¡Coño, más alto, no os oigo! ¡Señor, sí, señor! ¿Cómo te llamas, pichafloja? Señor, recluta Brown, señor. Desde ahora te llamas recluta Copo de Nieve. ¿Te gusta el nombre? Señor, sí, señor. Pues te voy a decir una cosa que no te va a gustar, Copo de Nieve. Aquí en mi cantina no vas a poder comer todos los días pollo frito y sandía. Señor, sí, señor. ¿Eres tú, John Way? ¿O soy yo? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Nadie, ¿eh? Por lo visto ha sido la reina de los bares. Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Vais a hacer instrucción hasta que se os quede el culo como mantequilla. ¿Has sido tú, rata asquerosa? ¡Eh! Señor, no, señor. eres un cagao y pareces un gusano inmundo. ¡Seguro que fuiste tú! Señor, no, señor. Señor, fui yo, señor. Vaya, no me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón? Admiro tu honradez. Sí, coño, me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana. Uh. Solo eres un picha floja. Me quedo con tu nombre y me quedo contigo. No te vas a reír ni vas a llorar. Vas a aprender de carrerilla. Yo te voy a enseñar. Y ahora levanta, ponte en pie. Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Señor, sí, señor. Recluta, bufón, ¿para qué te alistaste en mi amado cuerpo? Señor, para matar, señor. ¿Te gusta matar? Señor, sí, señor. A ver, pon cara de pelea. Señor. ¿Es eso, cara de pelea? ¡Ah! Esto sí es cara de pelea. Venga, pon cara de pelea. ¡Ah! ¡Puta mierda! No me convences. Pon cara de pelea de verdad. ¡Ah! No me das miedo. Sigue con ello. Señor, sí, señor. ¿Cuál es tu excusa? Señor, ¿excusa de qué, señor? Yo soy el único que hace preguntas aquí. ¿Lo entiendes, recluta? Señor, sí, señor. Pero agradezco mucho, basura. Ahora me dejas continuar. Señor, sí, señor. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Señor, lo estoy, señor. ¿Te pongo yo nervioso? Señor, señor, ¿qué? Estabas a punto de llamarme gilipollas. Señor, no, señor. ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Quieres meterme unos centímetros de cabo? ¿Eh? Señor, no, señor. Chorradas. Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. Te han tomado el pelo. ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. No me jodas. En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. ¿No te tragas los rabos? Señor, no, señor. Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. ¿A tus padres les queda algún hijo vivo? Señor, sí, señor. Seguro que están arrepentidos. Eres tan feo que podrías estar en un museo de arte moderno. ¿Cómo te llamas, gordo de mierda? Señor Leonard Lorenz. señor. Lorenz ¿Lawrence de qué? ¿De Arabia? Señor, no, señor. Ese nombre me suena a realeza. ¿Eres tú de la Casa Real? Señor, no, señor. ¿Te gusta mamar pollas? Señor, no, señor. Tú chuparías hasta una pelota de golf metida en una manguera. Señor, no, señor. No me gusta lo de Lorenz. Solo los maricones y los marineros se llaman Lawrence. Desde hoy serás el recluta patoso. Señor, sí, señor. ¿Te parezco un listillo recluta patoso? ¿Te parezco gracioso? Señor, no, señor. Entonces borra esa sonrisita de tu cara. Señor, sí, señor. ¿A qué coño estás esperando, corazón? Señor, lo intento, señor. Recluta, patoso. Te doy tres segundos. Exactamente tres puñeteros segundos para que borres esa estúpida sonrisa de tu cara. Si no quieres que te saque los ojos y empiece a correrme en tu mollera. Uno, dos, tres. Señor, no puedo, señor. Ponte de rodillas, picha floja. Ahora ahógate. No me jodas con mi mano, caraculo. No tires de mi mano hacia ti. He dicho que te ahogues, no que te ahogue yo. Venga, ven hacia aquí y ahógate. ¿Has acabado ya de sonreír? Señor, sí, señor. Más alto, coño, no te oigo. Señor, sí, señor. Sigo sin oírte. Grita como si tuvieras dos cojones. Señor, sí, señor. Si está bien. Ponte en pie. Recluta, patoso. Quiero que pierdas el culo hasta que cagues pepitas de oro sobre mi cabeza. Y si no lo haces, te voy a joder vivo. ¡Señor, sí, señor! Ei, ei, ei, ya está. Ahora la chaqueta metálica le le tengo. Ay, ay, ay, desfasatua alto. Eh, eh, eh, eh. eh, eh. Hor, hor ondo. Ahora la chaqueta metálica le le tengo dos minutos de la película, no le nada. O sea, quiero hablar de una película, ¿es? Es Jonathan Tiger. Ei? Bai, bueno, lehenengo berrogei minutuak edo dire horrela, da, da la hostia, baina gero, da kakabat, tio. Da una gero, zer gertatzen da, pues, gero. Jo que xe, tio, juten nire gerrara, e, kakas, tio, mitiko, e, Si, Le, lehenengo egunean, ez emarra dago, ginela horrekin etxian, eta ikusi genitun, lehenengo, lehenengo berroi minuta, eta gero kendu genuen, eta horretik ez dakit, gero, nola segitzen duen pelikulak. Eta, bueno, gizten ezkibu garrik bo, eh, bos minuto, e, eh, goro, ez dakit nola junden, zei zera, tio. Ah, e, eh, nahi zugu egin, bueno, Bai, bai, zer Adwein Zer Da, espaldi ez dena torten erregia, ja Venga <laughs> Hola Apa, apa, Juan Carlos Zemos Bien <laughs> Bai Bien jodido, no? <laughs> Me llena orgullo y satisfacción Que? Koala <laughs> Queen. ¿Y qué más? ¿Te hago un ensayo en el Valle? Por supuesto. Me <laughs> moría ocho y está de rey, ya, tío. Estás, eh, re, o sea, es una no la gaiski, ya, junta. <laughs> ¿Eh? Bye, bye, bye. Bueno, que si no estoy teguin, tío, de acá, de Cristian Estaba bueno, eh, hori, esa el rey de Torre está junda, Venga. Oker torrea hori en erantzuteko Ya, el buen satisfacción Ixera, tío Bueno, eh Esta aquí, eh, Rutik Biali dizkigu chiste a corpoan Bai, bai, bai, buskagu Es que la tío, le enclasian Biali dizkigu Esta este aquí, tío, sentido ahí usted, baiet Baina Da, ira, corritu su Dire oso txarrak, beti bezala. Bai, ez? En... Las kao. kao. Kao. Ez desan pixat. Kao. Ez eh, desartu pixkat kaoki, ki, No? Eh? Ez? Ez. Kao, kao, kao. <laughs> William eki hau ezakit. Kao. Nauka for kao bat. Bai, da baka. Nauka for kao. Bai, oze. Bai. bueno, hor. Eh? Eta atzekoa ere. Antzekoa. Atzekoa. Eh? Zein da? Nik ez dut... No lo pillo, eh? Ja, ja. Bueno, pues zuk gauta, nik bestia balrera, du nik gauta. Ez, ez, nik gauta. lotxa kontatzea txiste hau. Bueno, pues, hor dugu jau, gure gaurko lehenengo txistea. Eh, lehen ez girentu kontatzen iru? O beti bi? Batian, edo, edo baten batian kontatu gaitu. Eta ere, batzutan ere egon gara txistea kontatu gabe, ez? Baten pues tener Bai, noski. Bueno, pues hor joa, gure tradizioari jarraitu azkeneko bitxisteak zinda freskagarrerik ilunena. Eh? Sinda, sinda. No se ve nada. Arruti, tonto! Uh, se marra oso, oso txarra da, tío, O <laughs> me ha dugu, un dugu lotxa kontatzea chista hoy, pero bueno, a ver. generala, generala. Guerra galtzen Ta generalak. Ba, urkitu. Arruti, tonto! Uh, Bada, Arruti, emendik naitu guzan, hurrengora gu gomese, eh, ze bidea txisteo egoak. Benetan bat nitu gu lo kontatzea, tio. Eh, pero bueno. Eh? irubarrakimu Ha ha eh, Paco, tío, quita esa cara, tío. No, voy a tener. Bueno, eh, está que hago chiste a tío. O sea, ya está. Clem por culo. Eh, eta, ah, jarriko dugu beti. <laughs> tío. <laughs> eh, bai, hor, jitat, beti. Yeah. <laughs> tío, di algo. Es muy tonto, tío, habla. Bueno, bukatu gure saioa, ja. eh, tiene tío. Ari era bilatzen ordena gaiona, kanta. Ah, dago, Ramos Ramosen kanta. Dago, tío. Jarri bar dugu momenture ma Ramosena. Ya está. Bueno, ey, ey, ey, ya está, hor. que todo ya, gure kanta, kainera, segura. Hostia, hostia, hostia, hostia, Bueno, pues ya estaba, hori, eh... Raita, me sortzi minuto ya, bi minuto bukatzeko, eh, gaina, hortzi dimer dugu puntan bukatu, eh? <laughs> Ezin gira pasar beste urte mesela, se de... Me ha Antxetatik, urtena, así que, bueno, hor joa, gure betiko kanta agitat, bukatzeko saioa, eta horrengo bestien hemen egon gara, beti bezala, saspitatik sortzitaritara aunque, bueno, ez da entzuten zuzenean, así que gero gure iBox kontura, bak izute sartu googlen, jarri ipurdibista, eta agertzen da hor, lehenengua jota hor da de gure saio guztiak, así que, bueno, eskerrik asko entzute eta be, urrengo bestien ere hemen egon gara, uuuu, eskerrik asko eta aio! Zan tio. Tonto, tio. Oye, Y por divista, gaur, bigarren de de saio. de Saio de Historia ko onenetariko bueno, bilet, de Bueno, ayo